Selam aleikum. Jeste li vi za kasno za CD? Jeste, vi ste četvrti, a mi smo mal tri. Neka sam, neka sam, nije problem, ovaj, izvini samo malo da smanjim radio. Zove vas iz auta? Iz auta zovete, Bujrum. Ovaj, Vozite se negdje prema Sarajevu ili prema Zenici? Vozim se prema Sarajevu iz, iz Zenice. Mašallah. Molim vas, molim vas da mi eh, vaš gost odgovori. Kakva je, eh, strašna je pomutnja poslije ovih dešavanja u Iraku, ovaj, kakva je razlika muslimana, šit, sunit, da nam bosanskim jezikom to objasni? Mi pripremamo posebnu temu, posebno izdanje, emisiju na tu temu gdje ćemo dati sva relevantna obrazloženja. Bojimo se ako damo obrazloženje u dvije rečence da ćemo biti nedorečeni, da nećemo biti svačeni i da ćemo samo još veći problem napraviti. Jer je to toliko, zaista je to tako, kompleksno pitanje, ovaj gdje ćemo gdje ćemo znači samo na Ima li ikakva literatura gdje bi ja mogao ovaj Svakako, svakako, a literaturu će preporučiti naš večerašnji predavač. Pa dajte da nam preporuči da, da ja pročitam to da da vidim šta je svakako. je. Svakako. Evo, evo ja ću dati riječ našim predavaču, on će e, znači pojasniti literaturu koju vi pa, možete koristiti. Hvala koristit. lijepo. Hvala vam lijepo. Hvala Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah kad je u pitanju ahle sunnetsko učenje koje mi upravo želimo da pojasnimo muslimanima ovih prostora inače obaveza je hak i din dostaviti do svih ljudi kako bi ispravno vjerovali Allah subhanahu wa ta'ala kako bi umet Muhammed alaihissalatu wassalam bio objedinjen na knjizi Kur'ani Kerimu i sunnetu poslanika alaihissalatu wassalam to što danas mnogi događaji koji nas okružuju opterećuju mnoge od muslimana nije ništa drugo zbog nepoznavanja dina i vjere koji, koji smo naslijedili i malo ga proučavamo i malo se družimo nekad sa literaturom koja pojašćava određene pitanje kada je pitanju sekte u islamu i slično. Ono što mnogi ne poznaju ovdje, a to je da je pitanje razlika u sunnetskom učenju od šijskog učenja po nekim pitanjima. I moramo istaći prije svega da kod šija isto tako nisu svi isti istog poimanja vjere i istog razumijevanja. Ali je osnova u tome da u šijskom učenju imamo znači one pravce koji zagovaraju slijedjenje Alija radijallahu ta'ala an i da je on taj koji je trebao biti predvodnik nakon smrti Muhammeda r.a. i koji ehlul bejt stavljaju na stepen znači da iz njihovi krugova uvijek treba biti vođa i danas imaju upravo pravci koji u šijskom učenju zagovaraju slijedjenje imama i slično. Znači, literaturu trebamo uzeti koje govore o sektama o islamu kako ne bi došli u poziciju da govorimo ono što, što ne znamo a mnogi događaji koji su od ranije prvim vjekovima od nakon ubistva Usmana radijallahu ta'ala an trećeg halife, ubistva Alija radijallahu talan, došla su učenja koja su kasnije napadala ehle sunneti, odabrane ashabe, Abu Bakra i slično, i onda je došlo do razilaženja i kako je rekao Lisa Tosselan, da će njegovom podijeliti na 73 skupine. Naša je obaveza da se vratimo ispravno učenje, da proučavamo islam i da ne budemo pristrasti i da znamo istina šta je po tim pitanjima kako ne bi na takav način bili od onih koji donisimo sudove proizvoljno.